Masjidil haramga yaqinlashmasin dedi Alloh taolo. Alloh subhanahu va taolo shirk amalini qilgan odamni jahannamda abadiy qolishligini o'zining kitobida bayon qildi. Innahu man yushrik billahi faqad harramallohu alayhi al-jannata wa ma'wahu an-nar. Jannat mushrikka harom, uning joyi jahannamdir alloh subhanahu va taolo mushrika ayolni nikohi durust emas dedi mushrika ayollar bilan turmush qilmanglar dedi alloh taolo va mushrik kishilarning turmushlantirmanglar dedi kim shirk amalini qilgan bo'lsa go'yoki osmondan tushib mayda mayda bo'lib qushlar uni talab bo'lak jasadlarning bo'laklarini go'yoki talab ketganda misolidek qattiq musibat yetibdi ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق kimda kim shirk amalini qilsa alloh subhanahu va taolo ayamasligini va amali habata bo'lishligini hatto rasululloh sollallohu alayhi vasallamga xitob qilib o'zining habibiga ham lain ashrakta agar shirk amali sizdan sodir bo'lsa amalingizni habata bo'lishligida shak shubha yo'q dedi alloh taolo shuning uchun ham biz darslarimizni ko'pini shirk amallari nima ekanligiga bag'ishlayapmiz birodarlar shu shirk amallari nima uchun shirk amali boshqa gunohlardan qattiq buni birinchi biz nas bilan ya'ni oyat va hadisda shirk amalining hozirgi bayonlarini bilganligimiz uchun alloh subhanahu va taolo va rasululloh sollallohu alayhi vasallam shirkning yomon amal ekanligini bayon qilganliklaridan bilsak ikkinchi tarafdan shirkning yomonligi uchun biror bir misol keltirishligimiz mumkin gunohlarni jinoyatlarning turlilari bo'ladi odamlar bu jinoyatlarni qilishadi havo g'alaba qilishligi sababi bilan yo boshqa bir sabablar bilan shu gunoh amallarni qilishadi ba'zi odamlar halol bilan haromni ajratmasdan ish qiladi ba'zi odamlar o'g'irlik qiladi ba'zi odamlar fisq fujurlarni qiladi ba'zi odamlar namozni tark qiladi Ba'zi odamlar roza tutmaydi. Yo'inki bir oila huquqlarini rioya qilmaydi. Yo'inki ota-onasiga yaxshilik qilmaydi, balki yomonlik qiladi. Shu amallar hammasi gunoh hisoblanadi. Lekin bu shirk amali Alloh subhanahu va taolo kechirmaydigan amaldir. boshqa gunohlarni kechirishligi mumkin agar xohlasa. Buni biz misol qilib tushunsak yaxshiroq bo'ladiki, shu gunohlar har bir podshohning qo'l ostida o'ziga xos bir qonuni bo'ladi. Shu podshohning odamlari ba'zilari podshoh tarafidan rioya qilinishligi kelgan buyruqlarni buzadida va shu podshohning jazosiga ro'baro bo'ladi lekin ko'p gunohlarni podshoh o'zi kechirib yuborishligi mumkin masalan o'g'irlik yoyinki boshqa bir gunohlarni hammasini agar xohlasa kechirib yuborishligi mumkin ammo podshohga g'alayon qilganni podshoh hech kechirmaydi shirk alloh subhanahu va taologa g'alayon qilish va Allohning barobarida nima bo'lishligidan qat'i nazar bir narsani bor deb podshohga sharik haqiqiy alloh subhanahu va taologa sharik qilishlikdir shuning uchun ham alloh subhanahu va taolo g'ayurdir shirkni mutlaqo kechirmaydi rasululloh sallallohu alayhi va sallam ya xabar bo'ldiki sad ibn uboda nihoyatda g'ayur sahobalardan edi aytdilarki sadni g'ayurligini qaranglar sad roziyallohu anhuga savol qilishgan ediki mabodo oilangiz bilan bir ajnabiy erkakni topib qolgan bo'lsangiz nima qilasiz desalar shu u billa o'tirgan bo'lsa men qatl qilaman dedilar shunda sahobalar sadni g'ayratini qaranglar deganlarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki sadun g'ayurun va ana ag'yaru minhu والله أغير مني ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن sad g'ayur dedilar men undan ham g'ayurman dedilar olloh mendan ham g'ayur shuning uchun buzuq ishlarni bandalarning o'rtasida harom qildi dedilar ya'ni alloh subhanahu va taologa g'alayon qilish bu nihoyat darajada bu eng qattiq gunohlardandir shuning uchun ham alloh subhanahu va taolo kechirmaydi buni shuning uchun biz darslarimizda ko'p shirklarga to'xtalib o'tdik ba'zi bir shirklarning ko'rinishlariga bugungi darsimizda ham to'xtalib o'tmoqchiman birinchi shirklarning boshqa dinga mansub bo'lgan odamlar islom musulmonlarning dinlari islomni yo'qotishlikdan umidlari uzildi ammo ularning o'rtalariga aqidalariga shirk kirgizish va amallariga bidoatlarni kirgizishlik bilan kifoyalanishdi nima uchun shirk amali kirishligi bilan ular o'rtasida duolar ijobat bo'lmaydi ular dindan chiqqanlar qatoriga o'tadi agarchi ollohni bor deb bilishsalar ollohning ba'zi sifatlarini isbotlashsa ham ular dindan chiqishgandan keyin ular hech qanday duolari ijobat bo'lishligi u yoqda tursin alloh subhana va taoloning e'tiboridan tushadi shuning uchun ham shirk amalini kirgizishlikka harakat qilindi ming afsuslar bo'lsinki shirk amalini shirkligini bilmasdan balki islom deb tushunib yurishlik musulmonlar uchun juda qattiq bir musibatdir bu undan ham qattiqroq musibat shuki musulmonlar islomni tushungan islom nima shirk nima ekanligini bilgan musulmonlar tarafidan tushuntirilingan vaqtda uni dindan chiqdi deb tuhmatlashlik bundan ham musibatdir shirkning islom olamidagi hozirgi ko'rinishlardan ba'zisi ollohdan boshqaga duo qilishlikdir hattoki odamlar oddiy narsalardan tortib farishtalar jinlar shulargacha duo qilishlikka shoyi bo'ldi musulmonlar o'rtasida odamlar biz odamlarga yurak tomiridan ham yaqinroqmiz وإذا سألك عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني agar bandalarim sizdan meni so'rashsa men ularga yaqinman duo qilsa duolarni ijobat qilaman degan alloh subhanahu va taoloni qo'yib foyda ham zarar ham yetkazmaydigan toshlar daraxtlar buloqlar mozorlar va hamda farishtalar jinlar va ko'zlariga nima ko'ringan bo'lsa mana bu narsalarga ya'ni foyda ham zarar ham yetkazmaydigan narsalarga duo qilishdi agar shu duolarini alloh subhanahu va taologa qilishganda ular shunchalik ixlos bilan duo qilishganda Allohni do'stlariga aylanishardi odamlarni masjidda shunchalik ixlos bilan duo qilganligini ko'rmaysizki ular bir daraxtlar yoinki bir toshlarni oldida turgan ixlosini masjidlarda ko'rmaysiz birodarlar ollohdan boshqaga duo qilishlik bu shirkdir nima bo'lishligidan qat'iy nazar ikkinchi masjidlarga qabrlar qilib bu qabrlarga munojot qilishlik bu shirkdir birodarlar chunki masjidlarga qabr qilishlik rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu amalni qilgan kishilarga la'nat e'lon qilganlar alloh subhanahu va taolo la'nat qilsin yahud nasorolarni payg'ambarlarning qabrlarini masjid qilib olishgan dedilar mana bu masjidlarga solih odamlarni har xil qanday bo'lishligidan qat'iy nazar qabrlarni qilishlik bu narsa rasululloh sollallohu alayhi vasallam ollohni la'nati bo'lsin deb e'lon qilingan kishilardir uchinchi nazr qilishlik ollohdan boshqaga nima bo'lishligidan qat'iy nazar ollohdan boshqaga nazr qilishlik bu shirkdir chunki nazr ibodat bu ibodat faqat alloh subhanahu va taoloning o'ziga bo'ladi to'rtinchi shu qabrlarga so'yishlar so'yishlik bu narsa shirkdir birodarlar mushriklar o'zlarining butlarini oldida so'yishardi ular bu so'yishlarni ollohga deb atab so'yishardi ollohdan boshqaga atab so'yganniga ollohni la'nati bo'lsin dedilar imom muslim rivoyatlari beshinchi qabrlar yoyinki shunga o'xshagan biror bir ziyoratgohlarni tavof qilishlik tavof islomda faqat kabatullohni tavof qilishlik mashru bo'lgan kabatullohdan boshqa yer islomda tavof qilinmaydi oltinchi qabrlarga qarab namoz o'qishlik bu durust emas birodarlar bu shirklarning ko'rinishlari La tajlisu alal qubur va la tusallu ilayha. Imom Muslim rivoyatlari. Qabrlar ustida o'tirmanglar va qabrlarga qarab namoz o'qimanglar dedilar. 7-chi ziyorat maqsadida qasd bilan safar qilishlik islomda 3 joyga mumkin birodarlar. Birinchi Masjidil Harom. Ikkinchi Masjidun Nabiy sallallohu alayhi vasallam va Masjidil Aqso. yoinki bir tartibi masjidil harom masjidil aqso yo masjidil nabiy sollallohu alayhi vasallamga tabarruk uchun ziyorat qilinishlik qasd qilinadigan musulmonlarning uchta joylari bor bu masjidil harom birinchisi masjidil haromda o'qilgan namoz boshqa joyda o'qilgan namozdan yuz ming barobar afzaldir masjidi nabiy sollallohu alayhi vasallamda o'qilgan namoz ming barobar afzaldir masjidi nabiy sollallohu alayhi vasallamda o'qilgan namozdan masjidil haromda o'qilgan namoz yuz barobar afzaldir demak oddiy boshqa masjidlarda o'qilgan namozdan yuz ming barobar afzaldir لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى bu hadis muttafaqun alayh uchta masjidgagina qasd qilib boriladi ya'ni ziyorat qilinishligiga birinchi masjidil harom masjidi nabiy sollallohu alayhi vasallam va masjidil aqso alloh subhanahu va taolo tarafidan kelgan qur'oni karimni endi zamonga eskib qoldi deb e'tiqod qilishlik shirkdir birodarlar qur'oni karim qiyomatgacha boqiydir o'zining lafzlari ham boqiy va alloh subhanahu va taolo qiyomatgacha bo'lgan bashariyatga qur'oni karimning hayot yo'li qilib tushirdi buni qur'oni karimni hukmlari hozirgi zamonga to'g'ri kelmay eski qoldi degan so'zlarga o'chlik bu shirkdir iymondan chiqadi bunga odam qur'oni karim va hadis sharifga zid bo'lgan hukmni kim bo'lishligidan qat'i nazar shu hukmni qilsak buni qabul qilishlik shirkdir alloh subhanahu va taolo o'zlarining yahudlar olimlarini nasorolar olimlarini ollohni qo'yib o'zlariga rab qilib oldi deyapti shunda rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu oyatni adi ibn hotim mashhur hotam toyning o'g'li kelgan vaqtda shu oyatni o'qidilar adi ibn hotimning kelishligini sababi singlisi hotamtoyning qizi asira bo'lib tushgandan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga bu asira hotamtoyning qizi deb aytilgandan keyin u kishi buni ashoblardan so'rab ozod qilib va ko'p marhamatlar qilib toy qabilasiga jo'natib yubordilar bu marhamatni hotamtoyni qizi ko'rgandan keyin akasi abiga rasululloh sollallohu alayhi vasallamning makorimi axloq egasi egasi ekanligini bildirib bu kishini oldiga borishlikka targ'ib qildi haqiqiy payg'ambar bu kishi deb targ'ib qilgandan keyin adi ibn hotim rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldilariga keldi kelganda adi ibn hotimni bo'ynida kumushdan buti bor edi shunda rasululloh sollallohu alayhi vasallam adi ibn hotimni bu holatda ko'rganlaridan keyin mana shu oyatni o'qidilar ya'ni o'zlarini yahudlar nasorolar olimlarini ollohni qo'yib rad qilib oldi degan oyatni o'qidilar shunda adi ibn hotim aytdiki yo rasululloh ular rab qilib ibodat qilishgan emasu deganlarida yo'q ibodat qilishgan dedilar halolni harom qilib bersa qabul qilishgan haromni halol deyishsa uni ham qabul qilishgan mana shu ibodatlari dedilar demak shariat hukmida qur'on va hadisning ochiq buyrug'ini ifoda qiluvchi nafsga zid bo'lgan hukmni kim tarafidan aytilsa buni qabul qilishlik bu shirki toadir chunki rasululloh sollallohu alayhi vasallam la toata fi xoliq xoliqqa osiy bo'ladigan amallarda maxluqqa itoat yo'q dedilar mana bu birodarlar biz boshqa darslarimizda ham bayon qilingan gunohlarning kattasi bo'lgan shirkning ba'zi ko'rinishlari shu ko'rinishlar ichida men hozir to'xtalib o'tmoqchi bo'lgan shirkdan keyingi ko'p gunohlar borki ba'zilariga biz e'tibor berib bu gunohdan saqlansak ba'zilariga e'tibor bermaymiz addinu an nasiha dedilar din xolis gapirishlik alloh subhanahu va taolo buyurgan amallarning ichida tavhiddan keyingisi namozdir birodarlar biz o'tgan darslarimizda namoz haqida alohida dars qilib o'tgan bo'ldik namozning tark qilishligini katta gunoh ekanligi haqida ba'zi bir so'zlarni aytib o'tdik hozir ham shunga bir ilova qilmoqchiman alloh subhanahu va taolo namozni tark qilganlarni qattiq gunohkor ekanligini balki ba'zi hadislarda namozni qasddan tark qilgan kishini kufriga hukm qilinganligi sarih hadislarda bor alloh subhanahu va taolo namozlardan beparvo bo'lgan kishilarga voyl vayl e'lon qildi namozlardan beparvo bo'lgan namozxonlarga vayl bo'lsin dedilar hadislarning zohiri shuki vaylun huwa vadin fi jahannama law suyirat fihi jibalu dunya lazabat min shiddati harrihi vayl jahannamdagi bir vodiyki agar tog'larni shu yerga qo'yilsa erib ketadi issig'ining qattig'idan dedilar jannat ahllari jahannamdagi turgan kishilardan savol qilishadi sizlarni bu jahannamga nima tushirdi deb كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنة يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر sizlarni jahannamga nima tushirdi deb jannat ahli so'raydi birinchi javobi qolu lam naku minal musallin namoz o'qiguvchilardan bo'lmabmiz deb demak namoz o'qimaslik saqar jahannamga tushishlikning birinchi sababidir payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam buni imom buxoriyni rivoyatlarida keltirilgan tush ko'rdilar odat sharifalari so'radilarki bugun kim tushni ko'rdi dedilar hech kim tush ko'rdik demadilar o'zlari tush ko'rganliklarini bayon qildilar va bu tushlarda bir necha voqealar bo'lganlarini aytib o'tdilarda bayon qilgan tushlardagi xabarni ichida meni olib ketishayotgan vaqtda bir chalqancha yotgan odamni ko'rdim dedilar ikkinchisi uning boshida xarsang tosh bilan turibdi boshiga turaman degan vaqtida xarsang tosh bilan uryapti bu boshini yoryaptida tosh yumalab ketyapti toshni yumalab ketgan toshni olib kelguncha boshi yana tuzalib bitib qolyaptida keyin yana bu ishni takror qilyapti shuni sababi kim deb so'raganlarda الذي أتيت عليه يسلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة dedilar ammo shu boshi yorilayotgan odam qur'ondan biror sura o'rganib shuni hech o'qimay tashlab yuborgan odam va farz namozdan uxlagan odam dedilar biz bu haqda namozni tark qilishlik haqida ko'p narsani aytib bergan edim imom zahabiyning o'zlarining kaboir kitoblarida keltirgan narsa har birimizga ibrat bo'lishligi kerak imom zahabiy o'zlarining kaboir kitoblarida aytib bergan odamlar tarafidan eshitgan voqeani yozadilar bir kishining bir singlisi vafot qilganligi singlisini dafn qilishlik uchun borishadi shunda dafn qiluvchi qabrga olib kirgan akasi dafn marosimida o'zining bir katmoni ichida qiymatbaho narsasi bo'lgan bir katmonni tushib qolganligini imom zahabiy o'zlari hikoya qilib bergan odamdan eshitib kaboil kitoblarda keltiryaptilar katmoni qabrda qoladi shunda keyin qabrni bekitishib ketgandan keyin bu katmonning tushib qolganligini bilib qabrni ochib shu katmonni olmoqchi bo'lganda qabrda alangalanib turgan o'tni ko'radi o'tning kuchidan shu turpoqni qaytib tortib u olmoqchi bo'lgan katmonni ham esdan chiqadi va uyga yig'lab onasining oldiga keladi فقال لها يا أمة أخبريني عن أختي ماذا كانت تعمل وأخبرها بالقصة فبكت وقالت يا ولدي كانت أختك تتهاون بالصلاة وتؤخرها عن وقتها ey ona meni singlim nima ishlar qilardi hayotda nima ish qilib yurardi deb ko'rgan voqeani aytadi ona ham yig'laydi shunda ey farzandim seni singling namozga beparvo edi namozni vaqtidan tahir qilardi deydi imom zahabiy o'zlarining kaboir kitoblarida shuni keltiryaptilar namozni tahir qilganning holi shu bo'lsa birodarlar namozni tark qilib yurgan bizlarning singillarimiz bizlarning otalarimiz bizlarning mana shu hayotda yurgan islomdagi singil opalarimizning holi nima bo'ladi mana bu narsa haqida biz shularni bir namozga taklif qilib qo'ymoqligimiz kerak agar bizda mehribonlik bo'ladigan bo'lsa bu namoz alloh subhana va taolo tavhiddan keyingi buyurgan eng katta amaldir mana bu narsani tark qilishlik balki tahir qilishlik mana bu oqibatga olib keladi o'zimizning farzandlarimiz qizlarimizni ham biz mana shu mehribonlikni hech bir hayotimizda qilyapmizmi mana bu haqda ham bir o'ylab qo'yishimiz kerak agar biz namozga bir marta chaqirmagan bo'lsak biz mehribon emasmiz birodarlar lekin to'g'ri bizning so'zimiz bilangina ular namoz o'qiydigan bo'lganda juda ko'p odamlar namoz o'qib ketgan bo'lardi lekin baribir biz ma'murmizki ularga namozni tark qilishlik gunoh kabiralardan va birinchidan hali mahsharga bormasdan hali jahannamga bormasdan qabrda azobi boshlanadigan ish qilayotganligini eslatmoqligimiz kerak dinu an din xolis gapirishlikdir mana bu narsani bir eslatib qo'ymoqligimiz kerak hozirgi vaqtda uylardagi amallar birodarlar namoz asosiga qurilgan emas ovqatlar namoz vaqtida pishadi go'yoki bizni uyimizda musulmon degan oilalarni aytyapmiz biz o'zini musulmon va muslima degan oila a'zolari qilayotgan amallari hammasi namoz o'qimaydigan odamlarning xonadonidan farqi yo'q butun ovqatlar namoz vaqtida azon aytilishlik namozga bo'lsa eshiklarda qozon tushadi yo qozonga yog' solinadi azon aytilishida mana bu narsalar birodarlar hammamizga islomdan boshqa falsafalarning ta'siri kirib ketganligidir bizning hayotimiz hammasi o'zimiz tavhid asosida hayotimizga kirib olganimizdan keyin birinchi namoz asosida bo'lmoqligi kerak birinchi qiyomat kuni so'raladigan hisob qilinadigan bandadan hisob qilinadigan amal namozdir agar namoz o'nglansa hamma amali o'nglanib ketadi agar namoz buzilsa boshqa amallari ham buziladi imtihonda o'zi asosiy bitta savol bo'ladi boshqa dunyo imtihonlarida ham shu asosiy savolga imtihon markazlashadi shu savoldan muvaffaqiyatli o'tishlik bilan insonni boshqa kamchiliklari kechirib yuboriladi rasululloh sollallohu alayhi vasallam Man alayha kanat lahu nuran va burhanan. Kim namozni muhofaza qilsa, namoz unga nur va mo'minligiga hujjat bo'ladi. Va najatan qiyomat kuni najot bo'ladi. namozni muhofaza qilmasa birodarlar namozni o'qimay qo'ysa deyilgan so'z ketyapgani yo'q namoz o'qimaganni holiga voy ammo namozni muhofaza qilmagan odam unga bu namoz nur ham bo'lmaydi mo'minligiga hujjat ham bo'lmaydi va qiyomat kuni najot ham bo'lmaydi وكان يوم القيامة مع فرعون وقارون وهامان وأبي بن خلف bu qiyomat kuni fir'avn qorun hamon ubay ibn halab bilan birga bo'ladi buni ba'zi hadis ilmidagi muhaddis ulamolar sharh qilishgan ekanlar agar bir odamning podshohligi mas qilib namozni tark qilgan bo'lsa fir'avn bilan bo'ladi qorun boyligi bilan boyligi uni o'zini ovora qilib qo'ygan bo'lsa namozdan beparvo qilgan bo'lsa qorun bilan martabalari uni namozdan beparvo qilgan bo'lsa homon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 Ya'ni musiqa dedilar. Mana shu oyatdagi lahul hadisdan murod shu musiqa dedilar. Nima uchun sotib oladi? Odamlarni Allohning yo'lidan adashtirishlik uchun. Bi'g'ayri ilmin bilmaydi bu odam Allohning yo'lidan adashtirishligini. Hozirgi bolalarning ko'rsiz hammasini ko'p bolalarning tarbiyasiga salbiy ta'sir bo'lishligini ko'rsiz, bizni millatdan boshqa bolalar bunaqa emas birodarlar boshqa mamlakatlarda mast qiluvchi ichimlikni e'lonnomaga berilgan odamga jarima solmadi kashandalik bo'lgan narsalarni e'lonnoma berilganga jarima solinadi islom olamida emas birodarlar kufr mamlakatlarda o'zining millatini bu narsalarning zararidan ehtiyot qilishlik uchun shuning uchun biz bu yerda Allohning yo'lidan adashtirishlik uchun lahul hadisni sotib oladi deyapti. Mana bu narsa haqiqiy Allohning yo'lidan adashtirishlikka olib boradi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ba'zi kishilar durust desa ajabmasligiga mana bu hadis dalolat qiladi. La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal-harira wal-khamra wal-ma'azif. Imom Buxoriy rivoyatlarida. meni ummatimdan dedilar ya'ni boshqa ummatdan emas dedilar mening ummatimdan shunday toifa odamlar bo'ladiki zinoni xir halol sanaydigan harir ipakni erkak kishiga kiysa bo'laveradi deydigan val xomra mast qiluvchi ichimlikni bo'laveradi deydigan mana hozirgi vaqtda ham juda ko'p odamlar bor nima bu uzumdan bo'lgan deydi asli deydi uzumdan bo'lgan deydi bir narsaning asli agar asliga qaraladigan bo'lsa bir narsadan bo'lganlik juda ko'p narsalarning asli toza bo'ladi o'zi najos bo'ladi birodarlar insonning baldi nimadan bo'ladi insonning tezagi nimadan bo'ladi maazif bu musiqa birodarlar mana bu narsani halol sanaydigan kishilar bo'ladi deb yahud nasorolardan bo'ladi demadilar meni ummatimdan bo'ladi dedilar abu hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis sharifda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki mana bu hadis yana ham bizga ko'zimizni ochishligimiz kerakligiga dalolat qiladi yumsahu qawmun min hadhihi ummati fi akhiriz zamani qiradatan va xonazira bu ummatdan ya'ni islom ummati deb atalgan ummatdan zamon oxirlashganda bir toifasi maymun va to'ng'izlarga aylantiriladi dedilar وقالوا يا رسول الله أليس يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يا رسول الله صحابة سرشتلر كي أولا لا إله إلا الله محمد رسول الله ديش ميدما دلله. قالت بلى ديش ده. لا إله إلا الله محمد رسول الله ديش ده. ويصومون روز روزهم تشده ويصلون نمص هم اخشده ويحجون حج هم برشده قيل فما بالهم اندي بسنة ملشن بلار ميمون وتنقذ قيلان ترلاده فباتوا على شربهم ولهوهم فأصبحوا وقد مسخوا قردة وخنازيرا ular shunaqa o'zlari musiqani butun cholg'u asboblarning hamma turini valqoynat ya'ni butun o'zlari mast qiluvchi ichimlik bilan va lahvi o'yin kulgi bilan qaynot shunaqa kuylovchi ayollaru hammasi bilan shuni o'zlari shunday jamlashganda ertaman tongda maymunu to'ng'izga aylanadi dedilar mana bu narsa inson bir ajablanadiki ba'zi vaqtda hajga borib kelgan kishilar bemalol mana bunday narsalarni qilganligiga ajablanib qolardi mana bu joyda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning xabarlariga yana bir bor iymon keltiramizki bu yerda aytdilarki ular la ilaha illalloh muhammadur rasululloh degan kishilarning maymun va to'ng'izga aylanishligi qanday bo'ladi deganlarda ular aytishadi balki ro'za ham tutishadi va namoz ham o'qishadi va haj ham qilishadi dedilar mana bu vaqtda ko'rib tursiz namoz o'qigan ro'za tutgan hojaka bo'lib qolgan odamlarning ham bunday ishni qilganligini hayotda ko'rgandan keyin endi bunga ajablanmaysiz qo'rqaylikki shu hadislar bizni majbur qilyaptiki bir ming to'rt yuz yil ilgari rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizga ogohlantirgan mana bu hadis bizni majbur qilyapti buni durust emas ekanligini bayon qilishga ular qaysi bir kegis kitobdan topishgan bilmayman bu narsani lekin mutlaqo mumkin emasmi degan savolga turmush to'ylarida qizlar o'ziga xos dufuf daf ya'ni kichkina childirmacha bilan o'zlarining ichida biror bir o'zlarining shodiyonasini o'tkazsa bu narsa mumkin bo'ladi rasululloh sollallohu alayhi vasallam ruxsat bergan narsa budir birodarlar shu narsani biz ajratib olmoqligimiz kerak darsimizni oxirida ba'zi sahobalarning fazilatlari haqida o'qishlik bilan tugatayotgandik Ko'p sahobalarning fazilatlarini biz eshitganmiz. Muaviyat ibn Abi Sufyan radhiyallohu anhu haqida ham u kishining hayotdagi ba'zi bir adolatlik ishlari haqida bu kishi bu adolatni islom ruhidan olganlar. Bu voqea islomning qanchalik adolatlik ekanligiga, xulafolar qanchalik adolatni barpo qilganligiga dalolat qilsa kerak. Muoyat ibn Abi Sufyan roziyallohu anhu o'zlarining lashkarlaridan ikki kishini Qustantiniya, Rumning poytaxtiga borishlikka jo'natdilar. Va yerning ahvollarini bilib ketishlikka jo'natdilar. Ikkovlari o'zini notanish odamga o'xshagan bo'lib safar qilishdi. Rum poytaxtiga yetib kelishdi. Rum ahli bilan aralashib yashashdi. ular u yerdagi xabarlarni bilishdi ularning yo'llari shu ediki bir birlaridan uzoq yuramiz deyishgan mabodo birontamiz qo'lga tushib qolsak ikkinchisimiz xabarni xilofatga yetkazishlikka sharoit bo'ladi deyishgan bittalari rum podshohining qasriga kirib u ziyofatlarda ham ishtirok etdi va qasr ahvollarini o'rgandi shunda bu kishining musulmonlardan ekanligi bilinib qo'lga tushdida u kishini mahbus qilib qo'ydi xalifaga xabar berishlik uchun ikkinchilari va'daga binoan qaytib keldi shunda rum podshohi musulmon kishini chaqirib bu yerda nima qilayotganligini musulmon kishi chunki o'g'rilik bilan tuhmatlangan edi Bu o'g'ri deb tuhmatlashgan edi. Shunda so'radiki, bu xalifalar bizdan nimani maqsad qiladi? Shu o'zinglarni viloyatinglar yetmaydimi? Shunda musulmon lashkar aytdiki, biz sizlarni viloyatinglar bizga kerak emas, moli davlatinglar kerak emas. Biz Alloh subhanahu va taolo bizning baxtli qilgan islomni sizlarga ham ilinib keldik. Shuni tushuntirmoqchimiz va sizlarning kelgan diyonatlarni o'zgartirib tashlaganinglarni xabarini berishlik uchun keldik. Islom adolatinidan bahramand bo'lishinglar uchun keldik. Shunda bu so'zga eshitib turgan, oriyat qilgan podishoni yonida turgan nasoro kattalardan bittasi o'rnidan turdida nihoyat darajada qattiq suratda yuziga qaratib urdi. Va buni qamab qo'yishlikka buyurdi. vaqtlar o'tdi muaviyat ibn abi sufyon bilan ba'zi mamlakatlar o'rtasida kelishmovchilik bo'lganda asirlar almashlana boshladi asirlardan muaviyat ibn abi sufyon shu asirni talab qildi va o'rniga boshqa asirni berib almashlandi shunda kelganda bu asir olib kelingandan keyin Muaviyat ibn Sufyon o'zining xalifalik vazifasi deb bildi shu bir qattiq yegan kaltagini shu nasoro kattasidan olib berishlik qisosini va ovchilar suratida qilib bir jamoa jo'natdiki shu nasoro kattasini olib kelishlikka ular qustantiniyaga kelib kirib shu nasorolarning kattasini ushlab olib kelishdi olib kelib xalifa majlisida turdi bu asir qilingan u lashkarni olib chaqirtirib keldi va aytdiki shu seni urgan shumi dedi shunda ha amirul mo'minin shu dedi mana endi senga marhamat qisosingni olol dedi men shu qisosni olib berishlikka ma'murman dedi shunda musulmon lashkari shunday qarab ya'ni podishoni yonida turgan katta nasoro edi musulmon lashkari qarab oliylik bilan shuni uraman men kechirdim dedi xalifa Ali nasorolarning kattasiga aytdiki bor o'zingni mamlakatingga ketaver dedi birodarlar ko'z oldingizga keltiring islomni adolatini xalifa Allohning huzurida o'zining lashkarini bir shapaloq yegan narsasini qisosini olib berishlik o'zini vazifasi deb bildi ammo u kechirgandan keyin unga jazo berishlikka haqqim yo'q deb javob berdi. mana bu narsa islom adolatining bitta misollaridan bittasi bo'ldi. bu mabodo bunday adolatlar faqat islomda bo'lgan birodarlar alloh subhanahu va taoloning rahmati bo'lsin sufyonga mana bu hodisa Allohning rizosi uchun bo'lganligi uchun mana bu voqea mana qiyomatgacha bu mana bunday masjidlarda bo'lsa ham musulmonlar o'rtasida bu xabarlar tarqalib ularning o'zlarining ajdodlari qanchalik adolat bilan yashaganligiga dalolat qiladi. Salatu duha zuho choshgoh namozi. Bu namozda haqida 4 rakat bo'ladi. Kun nayzaga ko'tarilgan vaqtidan namozni vaqti bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu namozni o'qiganlar. Bir vaqtda Abdul Qays elchilari kelganlik farq sarqiyanlarda ham boshqa vaqtda bir o'qib qo'yganlar. So'rashganlarda shu abdul qays elchilar bilan suhbatlashishlik bilan shu namozni o'qimadim deb o'qiganliklarini bayon qilganlar bu masalan peshin vaqtigacha o'qisa bo'ladimi boshqami debdilar bu misol bir o'qisa vojib bo'ladigan amal emas shu vaqtda o'qishlik kerak o'qimagandan keyin mabodo qolib ketsa boshqa vaqtda o'qib qo'ysa bo'laveradi bir ayol kishini xati ekan Ya'ni meni turmush o'rtog'im deydi bir arzimagan ish uchun bolalarni bir o'zini hammani xafa qilib o'n besh o'n olti kun gaplashishdan voz kechib butun o'zi boshqa yashayman deb shunday deyapti deb nima qilinibdi bu yerda bir shuki shuni bilishimiz kerakki bu narsa biz odamzod kelishmovchilik bo'lganda shariat hukmi kerak bo'ladi kelishuvchanlik bo'lganda bir birlarini kechirib boraveradi kelishuvchanlik bo'lganda endi Birinchidan biz bu kishiga aytolmaymizki shu o'zini turmush o'rtog'i Alloh subhanahu va taolo buyuryapti: bil ayollar bilan yaxshilik bilan yashashga harakat qilinglar deb Alloh robbil alamin yaratuvchimiz buyuryapti. Shuning uchun yaxshilik bilan yashashga ma'murmiz, birodarlar. va Ayollarni zaifa bo'lganligi uchun ulug' odamlar hurmat qiladi. Chunki kuchingiz yetsa zulm qilishga kuchingiz yetadigan odamni hurmat qilishligingiz uchun qalbingizda bir ulug'lik bo'lishi kerak ekan xorlagan odam naim odam xorlaydi deyapti shuning uchun bu ayolga imom o'zining haqqini ya'ni erni ayoldagi haqqini o'tab yurishlikka hurmat qilishlikka ayolni buyuramizki chunki hadis shariflarda borki alloh taolo odamni odamga sajda qilishlikka buyurmadi magar buyurganda ayolni erga sajda qilishlikka buyururdi degan joy hurmati lozim bu tarafdan surmani qo'yishlikka hadis bor payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam surma qo'yardilar shu bizga kifoya qiladi bu hunarmand odam hunarini o'rgatishim shartmi deb so'rabdi o'zini baxilligidan saqlangan odam bu haqiqiy najot topgan odam baxillik faqat molga bo'lgan baxillikni baxil kalimasi bilan aytiladi ammo fazilatlariga boshqa narsalarga ham bo'lgan baxillikni arab tilida shaxs kalimasi bilan ifodalanadi qur'oni karimda moliga baxil bo'lishdan qutulganlargina najot topgan deyilmagan umumiy baxillikdan qutulganlar haqiqiy najot topganlar deb ikki joyda qur'onda keladi shuning uchun hunarini ham ayamasdan birovga o'rgatishlik kerakki najot topgan kishilar safidan o'rin oladi Yana bir kishi so'rayaptiki, bunaqa yangi yillar shunaqa to'g'risida. Biz endi hijriy sanalar kirib ketaveradi. Boshqa biz u sahobalar birontalari hijriy sana yoki milodiy sanani yangi yilni kutishib buna qilishganmiz. Shuni yaxshi bilishimiz kerak. Biz shuni bilamizki, e, oyni ko'rganimizda, yangi oyni ko'rganimizda Allohumma ahillahu bil amni va salama robbi va robbikalloh deymiz. Yo xotirjamlik va salomat oyi qilgin va meni Rabbim, seni Rabbing Allohdir deb qo'yamiz. Nimaga? qo'li o'shada duo qilib qarab turganimizda shirkni bo'yi bo'ttamasin deb robbiy va robbikalloh deb qo'yiladi islom qayerda bo'lsa shirkdan ehtiyot turishi birov oyga qarab tursa shu oyga sig'inayotganini ko'rganman deb qolishi mumkin bo'lib qolardi shunda robbiy va robbikalloh deb qo'ydi bizda ikkita bayram bor bitta bayramimiz mana idi qurbon idi ramazon juma kuni har kuni bizga bayram kashanda bo'lgan odam qiyomatda payg'ambarimiz yuzini ko'rolmaydi degan gap rostmi ba'zilar chekishni muboh deyishadi shu rostmi deb iltimos javob bering deb qo'yibdilar javob ko'p berilgan bo'lsa ham kashandalik birodarlar islomda bu juda ham mazammatli ishlardan chunki u sassiq narsa kim sarimsoq yesa bizni majlislarimizga masjidimizga kelmasin dedilar maloikalar ozorlanadi bizni majlisimizda dedilar kashandalik undan ancha badbo'y narsa Shuning uchun kashandalik shunday yomon narsaki, birodarlar, borib-borib bu odam Allohni farzlarini yomon ko'radigan bo'lib qoladi. Masalan, kashanda odam roza kelyapti deb qo'rqa boshlaydi. Allohning farzini yomon ko'ra boshlaydi. Namozni tezroq o'qib olsam shu narsa deydi. Kashandalikda agar men gunohkor bo'lib qolaman deb qo'rqaman, bo'lmasam yomon gunohlardan bittasi Nimaga? Chunki bu kashandalik shu millatni yo'qotib yuboradi, birodarlar. odamlarni hech qanday shu shuni qalbiga bog'lanib muhabbat qiladigan narsaga aylanadi hatto u hamma narsani esdan chiqarsa ham dadasini esdan chiqarsa ham shu narsasini esdan chiqarmaydi chunki u narsa doim kechasi o'rnidan turishi bilan birinchi ma'shuqasi shunga aylanib ketadi shu narsa bor narsa bu narsa endi hamma kashandalar shunga giriftor bo'lgan og'ir bo'lib ollohning farzini yomon ko'rishlikka olib boradi kibr qaysi amallar debdilar kibr batarul haqqi va g'umtun nas deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam haqni unamaslik haq so'z kelganda unamaslik kibrdir va g'umtun nas odamlarni ixtiyorda yo'q ayblar bilan ayblash masalan bir odam ixtiyorda yo'qki bo'yni pastdagi bo'lishligida ixtiyori yo'q pastday deb ayblash yoki uni masalan biror a'zosini olloh yaratgan u g'omtunnas odamlarni kamsitish mana bu kibr bo'ladi Batarul haqqi va g'untun Masjidni atrofi ihota qilinganda tashqarisida bo'lsa, qabrlar namoz o'qisa bo'laveradi. Masjidni ichida bo'lsa bo'lmaydi. Nega ba'zi kitoblar chop qilingan, shu kitoblarni o'qib o'qisak bo'ladimi deb so'ralibdi. Ahli ilm hadis va oyat hadislarni bilgan olimlardan bir maslahat so'rab qo'yilgan yaxshi bo'ladi, birodarlar. Shu kitoblarni ko'rib, gumonsiragan joylarini so'rab qo'yishlik kerak. yaqinda bir kishi bizdan bir tarjimani so'radi so'radi u yerda hech qanday asli hadisda unaqa narsa yo'q lekin yozilgan narsa mutlaqo boshqa narsa shunga o'xshagan ahli ilmlardan so'rab qo'yilgan yaxshi bu yerda bir kishi mana chuqurroq savol qildilar mana bunga javob berishimiz kerak saba surasida o'n uchinchi oyat deydilar shunda استعيذ بالله shu oyatda aytgan bo'lsalar يعملون له من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسية shunda Sulaymon alayhisalomga jinlar ko'p narsalarni qilib berganlik, mahariba mihroblar va tamasil timsollar, shakllar va xuddi hovuzlarga o'xshagan katta idishlarni qilib berganlik zikri keladi shunda timsol kalimasiga diqqat berib bu kishi so'rayaptiki bu xatida bu timsolni haykallar deyilyapti mana timsolni timsol shakllar birodarlar bu jonli narsalarning shaklimi jonsiz narsalarning shakli bu yerda bayon qilinmagan timsol bir narsaning shakli masalan bir aytamizki biror bir ustunning timsoli desak ustunni timsoli bir toshdan Mana bu narsalarni ham jinlar qilib berishardi. Endi jonli narsalarni degan narsa yo'q edi. Timsol arab tilida shakllarga tarjima bo'ladi. Timsol bu yerda jonli narsalarning shakllari ekanligi aniq hujjat yo'q edi. Shuning uchun timsol degandan biz tushunamizki, shakllar deb tushunamiz. Alloh subhanahu va taolo bir dadalariga insof bersin, ba'zi bemorlarga Alloh taolo shifo bersin, ilm talab qilayotganlarga Alloh ilm bersin. Alloh subhanahu va taolo hammamizning gunohlarimizni mag'firat qilsin, ibodatlarimizni Alloh qabul qilsin. Alloh subhanahu va taolo shu darsimizni davom ettirsin.